Die Heere het vir Mooses gesê, praat met Aaron en sê vir hom, as jy die lampies van die kandelaar vast moet hulle al zeven naar die voorkant te lig gee. Aaron het toe so gemaakt soos die Heere vir Mooses beveel het, en die lampies aan die voorkant van die kandelaar vastgezet. Die kandelaar is so gemaakt, van die voetstuk af tot bij de kroonblare is dit van geslagen goud. Aaron het dit gemaakt volgens die model wat die Heere vir Mooses gewys het. Die Heere het vir Mooses gesê, sonder die leviete van die reis van die Israëlieten af en reinig hulle. Jy moet hulle soos volg reinig, sprinkel reinigingswater oor hulle en laat hulle hulle hele lichaam kaalskeer en hulle kleren was. So moet hulle hulle self reinig, dan moet hulle een jong bol vat, met die graanoffer van meel met olie gemeng wat daarbij hoort, het tweede jong bol moet jy als sondeoffer vat. Je moet die leviete dan nader bring voor die tent van ontmoeting in die hele gemeente van Israël daar bij mekaar laat kom. Je moet die leviete nader bring voor mij, die Heere, en daar moet die Israëlite hulle hande op die leviete lee. Aaron moet dan die leviete as een beweeghoffer van die Israëlite aan mij wijs zodat so hulle die werk in mijn dienst kan verrig. Die leviete moet hulle hande op die koppe van die twee bulle sit. Die een bul moet as sondeoffer en die ander as brandoffer vir mij die Heere, bereid word, om vir die leviete versoening te doen. Jy moet die leviete in diens van Aaron en sy seens stel en as een beweegoffer aan my wijk. Jy moet hulle van die rest van die Israëlieten afzonder dat hulle aan my kan beloord. Nadat jy die leviete gereinig en as beweegoffer aan my gewaai het, moet hulle die diens in die tent van ontmoeting gaan behartig. Van alle Israëlieten behoor die leviete in een besondere zin aan mij, want ik het hulle in die plek van al Israëlse eerstgeboren ziens als mijn bijzondere eigendom voor mij opgeis. Toen ik al die eerstgeborenes in Egypte getref het, het ik die eerstgeborenes van mens en dier in Israël voor mij afgezonder. Die Levite het ik toen in die plek van Israëlse eerstgeboren ziens geneemd. Uit al die Israëlieten gee ik die Levite nou als een gave aan Aaron en sy seens om namens die Israëlieten die diens in die tent van ontmoeting te behartig en om vir hulle versoening te doen zodat so geen ramp die Israëlieten zal tref as hulle te nabij aan die heiligdom kom nie. Moses, Aaron en die hele gemeente van Israël het toe met die Levite precies gemaakt soos die Heere vir Moses in verband met hulle beveel het. So het die Israëlieten met hulle gedoen. Die leviete het hulle self gereinig en hulle kleere gewas, en Aaron het hulle as een beweegoffer aan die Heere gewaai. Aaron het ook vir hulle sondes versoening gedoen en hulle so gereinig. Die leviete het toe onder toesig van Aaron en sy seens hulle ambtswerk in die tent van ontmoeting gaan verrig, soos die Heere vir Mooses aangaande hulle beveel het. So het die Israëlieten met die leviete gedoen. Die Heere het vir Mooses gesê, wat die leviete betreft, hulle moet 25 jaar of ouder wees voordat hulle hulle ambtsplig in die tent van ontmoeting kan kom vervul. As hulle feet echter 50 jaar oud is, moet hij zijn ambt neerlee en mag hy nie verder dien nie. Hy mag sy mede nog met hulle ambtswerk in die tent van ontmoeting behulpzaam wees, maar zelf mag hij die dienst niet behartig nie. So moet hy die ambtsplichte van die leviete reel.